Dhe do të vazhdojmë tutje inshallah me pjesën e mbetur të rrëfimit që kemi filluar ta trajtojmë në takimin e fundit. Javën e kaluar nuk patëm mundësi që të takohemi për shkak të disa arsyeve të caktuara, elhamdulilah që Allahu na mundësoi që sot të vazhdojmë përsëri së bashku. E kemi marrë një ngjarje interesante që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku një grup hebrenjsh ka ardhur tek pejgamberi alaihi salatu wasalam për ta testuar vërtetësinë dhe e, për ta testuar e, pretendimin e tij se ai është pejgamber. Andaj ata përzgjedhin që e, në këtë testim t'ia bëjnë disa pyetje. Dhe ajo që ishte e pazakonshme ishte se pyetja vendimtare që mbas asaj pyetje, domethënë e morën vendimin a do ta ndjekin pejgamberin apo jo, nuk kishte të bënte fare me kët me kët testim. Domethënë ngase ata për ta testuar se a është pejgamber ia bën disa pyetje që normalisht në rrethana të zakonshme nuk ka mundsi njeriu i zakonshëm me i ditë. Dhe meqë ishte kështu ata deshën me pa se a po i din pejgamberi apo jo. Dhe sa herë ai përgjigjej saktësisht, ata ia vërtetonin atë që ai e thonte. Dhe e pritshme ishte që tashmë të deklarojnë publikisht se kanë me e ndjekë, ishin elitarët e disa fiseve hebreje. Mirëpo e befasishme ishte se ata në fund thanë ka mbetë një pyetje dhe në qoftë se në këtë përgjigjesh si duhet, atëherë ne kemi me të ndjekë ty. Kjo është për neve thanë vendimtare. Dhe e pyetën se kush është meleku që të vjen? Me kë ti komunikon? Kush ta sjell ty ë shpalljen? Kush ta sjell ty lajmin nga qielli? Atëherë tha pejgamberi alejhi selam miku im është Xhibrili. Posa e përmendi pejgamberi Xhibrilin, ata thanë nuk nuk mund të pranojmë atë që thua ti, nuk mund ta ndjekim rrugën tënde ngase Xhibrili është meleku i i konfliktit, është meleku i luftës sipas tyre. Edhe sikur të kishe me thënë se Mikaili po të vjen, Atë kishim me e pranu ngase Mikaili e sjell furnizimin, i sjell begatitë, e sjell domethënë atë që ka të bëjë me jetën e kësaj bote. Edhe Mikaili, edhe Xhebraili janë melekë të Allahut xhel-le ue ala të autorizuar për punë të caktuara me lejen e Allahut të madhëruar. Asnjë nuk vepron me teket e tij, por janë robër të nënshtruar Allahut tebareke ue teala. Mirëpo, këta do të thotë nuk e donin Xhibrilin ngase Xhibrili, alejhi selam vinte me shpallje nga Allahu xhel-le ue ala, jo nga vetja e tij, dhe në këto shpallje kishte dispozita ku jo rrallëherë këto dispozita kërkonin që ata të hiqnin dorë nga disa praktika të caktuara që realisht atyre u sillnin përfitime. Dhe ata për këtë refuzuan. Dhe kemi thënë se refuzimi i tyre nuk është thjesht një refuzim, por ka të bëjë me një mentalitet që e, shumë nga njerëzit janë të prekur nga ky mentalitet, dhe se ky mentalitet manifestohet pasaj në forma të ndryshme sikurse kemi përmendur. Edhe kemi analizuar këtë mentalitet, por edhe kemi përmendur disa nga problemet serioze që i shkakton në jetën e njeriut ky mentalitet. Nga ajo që kisha pas dësh me veçu, apo me thon kështu drejt, emëruesi i përbashkët i i i i i i i trajtimit të kaluar ka qenë se ë njerëz me këtë mentalitet janë të prirur me e refuzu të vërtetën. Domthonë, e vërteta për këta njerëz nuk është qëllim që ata e kërkojnë, por është mjet që ata këtë të vërtetë e shfrytëzojnë në dobi të tyre personale. Prandaj dallon që e vërteta të jetë mjet apo të jetë qëllim. Ne duhet ta kemi të vërtetën qëllim, ta, ta ndjekim, qëllimi është e vërteta. Pavarësisht pasaj se në rrugëtimin tonë drejt kësaj vërtete, a mund të e, kërkohet nga ne të heqim dorë nga interesat e caktuara, përfitimet e caktuara, kënaqësitë e caktuara, komoditetet e caktuara, çka do qoftë, çka do qoftë, ngase për neve e vërteta është ajo që ne e kërkojmë. Dhe Allahu xhel-le ue ala përmend se e vërteta është nga Allahu i madhnuar. Prandaj nuk keni ju pse të bezdisni nga Xhibrili, as nga Mikaili, as, as nga filoni, as nga hoxha, as nga ai, nuk keni pse të bezdiseni, në qoftë se ai nuk është tjetër se kumton fjalët e Allahut të madhnuar dhe jua përcjell juve, domthon dispozitat dhe rregullat që dalin nga shpallja e Allahut të madhnuar. Prandaj e vërteta, e vërteta është synimi kryesor i njeriut të mençur, i besimtarit besimtarit të drejtë. Mirëpo, kur ë mentaliteti i njeriut preket nga materializmi, nga epshi, nga interesi i caktuar i kësaj bote, atëherë e vërteta ë domethonë nuk mbetet më qëllim, por ajo mund të jetë mjet dhe atëherë kur nuk shërben si mjet, por mund të jetë pengesë, refuzohet pa asnjë arsye dhe pa asnjë standard apo kriter ë logjik racional apo të arsyeshëm. Prandaj Këtu fillon rrugëtimi jonë për të vërtetën. Ta njohim burimin e të vërtetës, kjo është e para, dhe e dyta, ta pregaditim veten tonë për ta pranu të vërtetën. Këto janë dy gjëra me rëndësi. Prandaj, Allahu xhel-le ue ala, në këtë ajet, edhe pse shumë i shkurtër, mirëpo qartazi jep përgjigjen e duhur për këtë problem dhe për gjitha problemet e tjera që janë pengesë në pranimin e të vërtetës. E para Allahu tha, ë e ka zbri, e ka Xhibrili e ka e ka sjell të vërtetën, e ka sjell, domthonë shpalljen me lejen e Allahut. Prandaj shpallja e Allahut është e vërteta. Me, mesazhi hyjnor që Allahu xhelle ue ala ua dërgoi pejgamberëve, që pastaj ata t'ua kumtojnë njerëzve këtë mesazh hyjnor, është e vërteta. Ky është burimi i të vërtetës. Kjo është e sakta, ajo është e duhura. Kjo është e para. E dyta, ë kjo e vërtet, kjo e vërtet, ë në çfarë toke duhet të mbillet që realisht të të të, të lulzon, pastaj të lulzon në fjalët tona, të lulzon në veprat tona, të të të, të jetë e shpërfaqur gjithë jetën tonë. Ku duhet të jetë? Ala kalbike. në zemrën tënde. Kështu Allahu tha. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, zemra është vendi ku qëndron e vërteta. Dhe përderisa është kështu, ne duhet ta përgatitim zemrën tonë për ta pranuar të vërtetën. Nëse zemra nuk është e gatshme për ta pranuar të vërtetën, toka e saj nuk është e rregulluar si duhet që të mbillet në të fara e të vërtetës, atëherë kjo e vërtetë nuk qëndron në gjuhë. Domethënë njeriu mundet që nga gjuha e tij të të dalë e vërteta, por nuk do të thotë se ai e ka pranuar të vërtetën. Ngase gjuha realisht mund të thotë atë që e pranon edhe atë që nuk e pranon. Prandaj cili është e, treguesi se ne e kemi pranuar të vërtetën apo nuk e kemi pranuar, është bindja. E bindja ku rrin, bindja rrin n'zemër. Pranimi është në zemër. Pra duhet me e pregadit zemrën tonë për ta pranu të vërtetën. Dhe pikërisht kjo është ajo që do të trajtoj sonte, ku do të përmendi disa kuptime të rëndësishme, të cilat realisht i duhen zemrës që të jetë e gatshme për ta pranuar të vërtetën. Gjithmonë, pa kushte, pa rezerva. Kur e din se është nga Allahu i madhëruar. Ne po flasim për të vërtetën e madhe, për çështjet madhore, për çështjet ekzistenciale. E pastaj për tjerat deri në fund atje, çfarëdo qoftë ajo e vërtetë që është. Duhet të jetë zemra e pastër, ngase e vërteta është e pastër. Duhet zemër, të jetë zemër e pregaditur, ngase e vërteta nuk është e lehtë. Duhet pregaditje për ta bartë, si emanet, si përgjegjësi. Dhe Allahu xhelle ue ala përmend se këtë emanet Allahu xhelle ue ala ia ekspozoi, ia, ia, ia prezentoi kujt? qiejve, tokës, kodrave, bjeshkëve, është emanet i madh. Dhe këtë emanet e e mori mbi supet e tij njeriu, këtë përgjegjësi të pranimit të shpalljes. Përgjegjësia e pranimit të shpalljes. Andaj Allahu xhallahu ala e privilegjon njeriun. Gjitha këto krijesa, qiellin, tokën, domthon kafshët, bimët, bjeshkët, kodrat, lumenjtë ia nënshtroi njeriut që të jenë në shërbim të tij, pasi që ai mori përsipër ta bart mesazhin e Allahut xhallahu ala. Dhe kjo është kjo është historia e njerëzimit. Kjo është kjo është rrëfimi i i, i jetës, rrëfimi i i i i, i ekzistencës. Që ne kështu e kuptojmë tërë atë që ka ndodhur, po ndodh dhe do të do të ndodh. Andaj kjo zemër duhet të jetë e gatshme, duhet të jetë e përgatitur për ta pranuar vërtetën. Atëherë, të nderuar vëllezër dhe motra. Çfarë duhet kjo zemër me dit? Me çka pregaditet kjo zemër? Normalisht zemra nuk mund të pregaditet për shembull sikurse pregaditen këmbët për vrapim. Ngase nuk vrapon zemra, nuk i duhet muskuj zemrës. As ushqim, në kuptim material, zemrës i duhen kuptime. I duhen njohuri të caktuara e këto njohuri janë pregaditje për ta marrë vërtetën. Për ta pranuar të vërtetën. Dikush thotë, po edhe këto njohuri a nuk janë nga edhe pikërisht po. Po pikërisht janë. Por këto janë baza të rëndësishme që pastaj e pregaditin zemrën që çdo e vërtetë që vjen pastaj nuk e refuzon ngase tashmë është e gatshme. Në qoftë se këto kuptime nuk janë të instaluar në zemrën tonë, ta kuptojmë drejt. Këto kuptime që sonte do të flasim për to, nuk janë të instaluar në zemrën tonë. Zemra jonë nuk i ka të njohura këto kuptime, janë të panjohura për të. Atëre, zemra dhe vërteta nuk do t'jenë në, nuk do t'jenë në, në, në raporte miqësore. Do të kenë konflikt vazhdueshëm, për shkak se këtë konflikt gjithmonë ka me e, gjithmonë ka me e ngjall nefsi, epshi, i cili tashmë e keqpërdor gjendjen e zemrës, që është e papregaditur për të vërtetën, që ta refuzon të vërtetën përmes zemrës. Ky është proces shumë shumë uh, i rëndësishëm që ta kuptojmë drejt se e vërteta është shpëtimi jonë. Për këtë arsye Allahu tebareke ve teala në fillim të Kur'anit kur na ka hapur mundësinë që ta lutim Allahun tebareke ve teala, na ka mësuar për duan e parë dhe më të rëndësishme, duan që më së shpeshti e themi gjatë ditës tonë ihdina siratal mustaqim. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Me një fjalë, na mëso Allah të vërtetën. Ka shumë paqartësi, ka shumë mjegulli. Shpesh herë e pavërteta realisht prezantohet si e vërtetë, për shkak se mashtrimi është i madh, manipulimi është i madh, nuk kemi një forcë që ta që ta ë ë ë kthjellim situatën ta shohim të vërtetën. Prandaj na na na na na mëso Allah, na mundëso që ta shohim na jap forcë nga brendia jonë që ta zbulojmë të vërtetën, që ta njohim të vërtetën. E po që të ndodhë e tëra kjo dhe që kjo dua të përgjigjet Allahu në të, duhet që realisht zemra jonë të jetë e gatshme. Prandaj, ë sa i përket të vërtetës të ndëruar vëllezër dhe motra, zemra ka rol kyç. Ka rol kyç kur ajo rregullohet, gjithçka pastaj rregullohet. Sikur se ka thënë pejgamberi, janë të qarta këto çështje. Të mirën e trajton si të keqe, e të keqen e trajton si të mirë. Ndodhin këso përmbysje tek zemra, atëherë kur prishet sistemi i zemrës apo sipas terminologjisë sheriatike sëmuret zemra. Nëse sëmuret kjo zemër, atëherë nuk është e aftë që në mënyrë të shëndosh të funksionojë. e për ta garantuar një zemër të shëndosh, e për ta garantuar një zemër të gatshme për ta pranuar të vërtetën, duhet kjo zemër do të thotë t'i ketë të qarta kuptimet në vijim. Kuptimet në vijim. Kuptimi i parë që duhet ta ketë parasysh zemra është roli i njeriut. Bartësi i kësaj zemre, njeriu, çfarë roli ka ai në këtë dunja? Cili është roli i tij? Nëse në bazë të rolit që e ka, është i gatshëm e marrë të vërtetën që i shërben pastaj në luajtjen e rolit të tij. Pasi çfarë roli ka? Për shembull, nëse roli i njeriut sipas kuptimit të tij është, nëse njeriu kupton rolin e tij, rol rol i i i i i i epërsisë, rol i i i i domon i pushtetit atëherë e vërteta e tij që ai e merr do të jetë ajo që i shërben kësaj epërsie. Çdo e vërtetë që realisht ja konteston këtë pushtet, ja konteston këtë epërsi, nuk e pranon. Sikurse e pamë në rastin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ata që erdhën me e pyet. Nëse rolin njeriu për shembull e ka kuptuar rolin e tij se është rol i ushqimit dhe i pijes e kështu me radhë. Dhe me hongër dhe me pi çka do që ai ka qejf dhe çfarë do çfarë atij i pëlqen. Atëherë e vërteta do të jetë në përputhje me kët, nga se çdo e vërtet që atij ja cenon sofrën e tij, ai nuk e pranon. Nga se realisht ai ka kuptuar roli jem është me hongër, ti tash po vjen një, një teori, po ma cungon këtë rol, nuk e pranoj. roli yt, cili është? Andaj, zemra duhet me ditë se roli i njeriut në këtë dunja është adhurimi i Allahut tebareke ve teala. Domethënë, ti je kriju me ngu Zotin, kaq. Ti je kriju me ngu Zotin. Me e ndëgju Allahun tebareke ve teala, atij me iu përul. Andaj e vërteta tashmë është shumë më e gjerë, tejkalon dimenzion individual. Nuk jam unë tashmë e, e, e, e, e, kriteri që përcakton të vërtetën. Jo, është kënaqësia e Allahut, ngase roli jem është me kënaqë Allahun xhele Allahu tebareke ve teala thotë në Kur'an: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Njerëzit dhe xhinët nuk i krijova për gjë tjetër përveçse të më adhurojnë mua. Xhinët krijesa të ngarkuara me obligime dhe e rikthen prap me ringjallje. Po njeriu krijohet, njeriu lind, njeriu jeton, vdes, ringjallet, procese me vërtet të komplikuara, procese me vërtet për njeriun shumë të rëndësishme. Allahu xhele ve ala do do domethënë gjitha këto procese të krijimit, të rritjes, të zhvillimit, të vdekjes, të ringjalljes Po i kthen tek një qëllim, Liyajziya alladhina amanu wa amilu ssalihati bil qist. Që Allahu, gjitha kjo po ndodh që Allahu t'i shpërblen me të mira ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira. Don, roli yt është të bësh punë të mira. Kjo roli yt. Dhe tashmë shpallja është referenca jote. Dhe duhesh me e pranu çdo të vërtet që realisht të ndihmon me bo punë të mira. E cila është referenca e punëve të mira? Shpallja e Allahut tebareke ve teala. Andaj kjo zemër është e gatshme, ngase e din rolin çfarë ka, me bo punë të mira. E punë të mira, nuk është çfarë ka qejf zemra, çfarë ka qejf njeriu. Punë të mira janë ato që e knaqin Allahun xhele ngase roli i tij është, me ngu Allahun tebareke ve teala. Dhe punë e mirë e din që është punë e sinqertë për hir të Zotit dhe puna që bëhet në përputhje me shpalljen e Allahut xhele ve ala ose sikurse e kanë definuar dietarët punë e cila është në përputhje me udhëzimet dhe praktikat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Shiko sa qartë, sa bukur lidhen këto gjëra. Nëse zemra këtë e din, Atëherë nuk është më pengesë asgjë mes saj dhe të vërtetës, ngase për të është me rëndësi e vërteta, e cila realisht manifestohet përmes sinqeritetit dhe pasimit të rrugës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj në këtë rast nuk ka më rëndësi a vjen nga ky, a nga ai, a më ul, a më ngrit, a më bën më autoritativ, apo më cenon autoritetin, nuk ka më rëndësi më gjitha këto tashmë janë periferike, të parëndësishme. S'ka asnjë rëndësi, me rëndësi është ajo që Allahu tha: "Li yajzi alladhina amanu wa amilu salihat." A kam me u shpërbly tek Allahu për këtë po? Roli jem është me fitu shpërblimin. Roli jem është me marrë shpërblimin tek Allahu xhel-le ue ala. Kjo është me rëndësi, për mua kjo është primare. Ajo zemër që këtë e din. Nuk ka më rëndësi pastaj, a e ka pru shpallën Xhibrili apo Mikaili apo Israfili? S'a me rëndësi kush e ka pru? E ka pru ai që Allah e ka caktu me pru. S'a me rëndësi. E rëndësishme është a është ajo që Allah e don. Eh, kjo është zemra e pregatitur për për me marrë të vërtetën. Gjithashtu Allahu thotë në Kur'an: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allahu është ai që ka krijuar vdekjen, jetën për t'ju sprovuar juve se cili jeni më vepërmirë. Domethënë, roli yt është që në sprovat e jetës gjithmonë të dëshmosh si vepërmirë. Çka është roli yt? E përqen kështu të vjen udhërrëfyesi i shpalljes. Ndaj zemra duhet ta ketë qartë këtë çështje, pa mjegulla, pa hamendje, pa rezerva, pa kalkulime. E vërteta është qëllimi im. Dhe mua më duhet kjo e vërtet për shkak për shkak se përmes saj vetëm përmes saj e realizoj qëllimin e krimit dhe e luaj rolin tim. Në qoftë se në qoftë se nuk e njoh rolin Nuk kam me e njoftë të vërtetën. Në qoftë se nuk e njoh të vërtetën, nuk kam me e njoftë rolin. Çka ndodh? Ia huq të vërtetës dhe ia huq rolit. Dhe ky është dështim i madh. E dyta që duhet me e pasë parasysh zemra me e njoftë është, po, të gjitha këto janë, domethënë, shumë ma gjëra, por këtu po du me i trajtu në kuadër të kësaj temës tonë që ka të bëjë me të vërtetën, ngase këto janë kuptime madhore që duhet të jenë të pranishme në të gjitha shpjegimet tona, në të gjitha trajtimet tona. E dyta, ajo që duhet të kemi parasysh është se ne në jetë kemi nevojë për t'vlerësu diçka, e mirë e keqe. Për t'vlerësu për shembull, a, a jam n'rregull apo nuk jam n'rregull? A, a, a kam sukses apo s'kam sukses? A ja, a, a është kjo suksesi apo është kjo dështimi? Me çka e bëj? Na na e kuptum që shpallja. Po tash ka diçka që e kërkon e kërkon një hap tutje. Na e kuptum që shpallja është baza, tash e kuptum roli është adhurimi. Tash duhet t'i kemi parasysh kriteret e vlerësimit të punës, të suksesit, të vetvetes tonë e kështu me radhë. Allahu thotë në Kur'an inna akramakum indallahi atqakum. Më I dashuri tek Allahu, më fisniku, më i ndershmi ndër ju është tek Allahu është ai që është më i devotshmi. Devotshmëria nuk ka të bëjë me me qasjen selektive ndaj të vërtetës, që përcaktuesi i marrjes së vërtetës apo refuzimit të jetë për shembull mendja ime, të jetë interesi im, të jetë grupi im, të jetë klani im. Nuk mund të jesh i devotshëm nëse klani yt përcakton të vërtetën. Xhamati yt e përcakton të vërtetën. Nuk mund të jesh. Ngase devotshmëria është krejt diçka tjetër. Frika ndaj Allahut xhel-le ue ala. Të vendosësh pengesë mes teje dhe dënimit të Allahut xhel-le ue ala. Prandaj me rëndësi është devotshmëria. Devotshmëria. Shikoje për shembull sa bukur e ka thënë pejgamberi sa sa. Mrekullueshëm këtë ta kuptojmë. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, katër gjëra kush i ka, mos të mërzitet çfarë ka humbë nga dunjaja. Subhanallahu. Ngase në këtë dunja asnjë njeri s'ka mundësi krejt me i pas. E pamundshme është. Nuk ka njeri në dunja që krejt i ka pas. Ka pas diçka e shumë tjera nuk i ka pas. Po edhe që nuk ka diçka, nuk është e mundshme që nuk ka asgjë. Jo, ai ka diçka. Mirëpo ne dallojmë mes asaj që kemi dhe asaj që nuk kemi. Dhe shpeshherë ajo që nuk kemi bëhet përcaktuese për disponimin tonë edhe pse ka shumë gjëra që i kemi, por ato nuk i shohim apo nuk i vlerësojmë sa duhet. Pra me çka duhet vlerësuar se a kemi a s'kemi? Me çka? Nëse, nëse funksionon mentaliteti i materializmit, e matim me aspekt material. Do mërzitemi kur nuk kemi para, nuk kemi pozitë, nuk kemi makinë, nuk kemi mërzitemi. Kur i kemi, kënaqemi. Nëse ky ky është mentaliteti. Mirëpo ne po luftojmë për një mentalitet tjetër. Që pejgamberi po thotë, katër gjëra në qofë se i ki, mos u mërzit çfarë të ka hup prej dunjasë, çfarë të ka shku, çka janë ato, sidkul hadith, ta thuash të vërtetën. Në qoftë se e ke thonë të vërtetën, ti je i suksesshëm, s'është me rëndësi se si pasojë e fjalës së vërtetë çka ke hup. S'ke hup asgjë realisht, ngase e ke fitu më të mirën, fjalën e vërtetë e ke fitu. Nëse i ke shpëtu gënjeshtrës, nëse i ke shpëtu mashtrimit, ti je fitimtar, a e njeh zemra jote këtë, a i ka zemra këto standarde të vlerësimit, Pastaj tha, si te ky hadith, hifdhu emane, tha pejgamberi sa, nëse e ki të dytën, ruajtja e emanetit. E ruan përgjegjësinë, të është dhënë diçka në emanet, ki një përgjegjësi të caktuar, përgjegjësi e jote është feja jote, është jeta jote, është shëndeti yt, është familja jote, është veni i punës, është toka jote, veni yt, shumë tjera, përgjegjësi, gjithkush në bazë të kompetencave dhe përgjegjësive që i ka, Nëse ke arrit me rujt emanetin, mirëpo duke e rujt emanetin, ke hup disa benefite. Nëse ke hup edhe disa njerëz, nëse ke hup, mos u mërzit çfarë ke hup. Me rëndësi është që e ke rujt emanetin. Kjo me rëndësi. A, a, a është ky standard i vlerësimit të suksesit apo diçka tjetër? Emaneti. E treta tha pejgamberi, husnul khalika, sjellja e mirë, morali i mirë. Me rëndësi është, a e ke rujtë moralin, a të ka shpëtu morali në tundimet e jetës, në turbulencat e jetës, a të ka shpëtu morali, po, tjerat nuk ka më rëndësi që kanë hupë, kompensohen, janë të riparushme të gjitha, morali është problem të riparohet, problem është njollosja e moralit, tjerat nuk ka më rëndësi që kanë shku. Dhe e katërta tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Iffetun fi tu'ma", e katërta që shikoi a të ka shpëtuar kjo, kafshata halal. A ke fitu halal? Po, ti je fitues. S'ka rëndësi sa i ke fitu? Nuk është me rëndësi. E kjo zemër e pranon të vërtetën. E cila realisht standard vlerësimi i, i, i ka këto, vlerat e moralit, e të besimit, e të ligjshmërisë. E cila zemër e matë suksesin, dëgjojeni këtë shumë me rëndësi, A zemra që e pranon të vërtetën, e gatshme për të vërtetën, është ajo zemra e cila sukses e konsideron realizimin e adhurimit, jo rezultatin. Ngase mund të kemi rezultat të kënaqshëm, apo mirëpo derisa kemi arrit atje, e, i kemi shkel parimet e adhurimit, nuk është sukses. Në qoftë se kemi arrit përmes adhurimit, me arrit edhe suksesin e kërkuar, rezultatin e kërkuar, ky është kombinimi ma i mirë i mundshëm, por nganjëherë nuk bashkohen kështu, sprovohesh, prandaj zemra e cila e ka parësore raportin me Allahun xhelle ue ala, e ka parësore adhurimin ndaj Allahut xhelle ue ala, që mos të lëviz nga binarët e adhurimit, është ajo zemër që është e gatshme vazhdimisht ta merr, ta pranon të vërtetën. Në qoftë se habitemi pas rezultateve të caktuara, jemi në presion të të të, të kërkesave të caktuara dhe duke shikuar tek rezultatet e caktuara me shku, nuk e kemi vëmendjen tek adhurimet ndaj Allahut xhelle ue ala, nuk është tregues i mirë kjo. S'po me këto ajete. Që Allahu xhel-le me këtë hadith. Kur shikojmë për shembull bilancin përfundimtar të një projekti tonë caktuar, një pune caktuar. Njerëzit e matin kemi bërë ka shpenzime, ka çka pas uh, dalje, ka çka pas sa janë hyrjet, sa janë këtu. Mirë, kështu duhet me i mat gjërat si sebepe. si sebepe. Në po, a ka hyrje, a ka dalje, si janë, këto po në rregull është, ndoshta ky, një lloj, po themi, aspekti i, i, i, i ndërlidhur me, me kontabilitetin dhe, dhe, dhe, dhe me ato matematikat e caktuara të da, ndarjes së fitimit dhe humbjes, e kështu me radhë, kjo është diçka tjetër. Po në esencë, në esencë, parsore, qenësore është gjatë atij projekti, gjatë asaj pune, gjatë atij udhëtimi, gjatë atij raporti me dikan, e vërteta. Jo më e vërtetë në kuptim si e vërtetë, po fjalën a e ke thonë vërtetë në të, apo ke gënjy. Kjo është përcaktuesja. Valla në dy herë ka gënjy. Domthon kjo e një lloj suksesi. Ai ka ruajt emanetin. Si ka qenë sjellja, edukata, morali? Hallalli ku është? Këto janë përcaktuese. Devotshmëria ku është? E kjo është zem, kjo këto janë mësimet që duhet të të edukohet zemra jonë. Këto janë mësimet tona. Mirë, e treta, është duhet zemra me e njoft, e, në, në thamë që shpallja është burimi i të vërtetës. Kjo zemër a e njeh shpalljen, a e njeh kjo zemër rolin e shpalljes në jetën e njeriut. Roli. A është shpallja, domethonë, për neve, për këtë zemër, Se shpallja, shpallja nga Allahu xhel-le është e vërteta absolute. Nuk ka asnjë mangësi, nuk ka asnjë të metë. Shpallja e Allahut xhel-le xhelaluhu. Si e trajton zemra këtë shpallje? A e trajton si ndihmëse? A e trajton si element plotësues? apo e trajton si diçka qenësore dhe referencë të paanashkalueshme dhe të paalternativë. Si e njeh zemra këtë shpallje? Ngase varësisht si e njeh, aq edhe e pranon. Ashtu edhe e merr. Ne ndoshta gojërisht mund të themi, jo, shpallje, nuk, thash n'fillim, nuk nuk jem të interesuar me dëgju gjuhën. Jo. Nuk jem të interesuar me dëgju asnjë gjymtyr. Jemi të interesuar me e dëgju zemrën. Pyte zemrën tënde. Inspektoje zemrën tënde. Si qëndron ajo përballë shpalljes? Si e njeh ajo shpalljen? Çfarë pozite ka për të shpallja e Allahut xhel-le ue ala. A është begatia më e madhe? Si e sheh ajo Kur'anin? si libër të leximit, si sevap, si çka? E sheh zemra jote Kur'anin. Kjo është me rëndësi me kuptu. Ngase sa më tepër kjo zemër e madhëron shpalljen, e don shpalljen, e respekton shpalljen, aq është e gatshme të merr prej saj. Po në qoftë se njeriu e don shpalljen, dhe e respekton shpalljen, mirëpo veten e tij e don ma shumë se shpalljen, atëherë në qoftë se vjen deri te kundërshtimi mes asaj që ai mendon se është e mirë dhe shpallja se është e mirë, nuk e ka problem me kundërshtu shpalljen, ngase vetja e tij është parësore. Edhe mbi këtë bazë, domthon pejgamberi alayhi salam nuk ia pranoi Omerit atë përfundimin që e tha para pejgamberit kur i tha o i dërguar i Allahut, Nuk ka njeri në botë që e dua ma shumë se ty, përveç vetes, veten e du ma shumë se ty. Ishte i sinqertë. Çfarë tha pejgamberi sa? La ja ibn al-Khattab, jo biri i Khattabit, jo. Nuk është në rregull derisa unë të mos të jem ma i dashur për ty, madje se vetja jote. Omeri nuk e kishte te kundërshtimi i shpalljes, po e kishte në kuptim që veten e du, interesin tem e du ma sh, po kur e kuptoi se çfarë implikimesh mund të sjell, kjo, kjo konkluzë çfarë tha? Ja Rasul Allah, ty du ma shumë se edhe veten time. Tha, el ane ja ibn al-Khattab, e tash o biri i Khattabit, tash është në regull. Se, kjo është çështja e domosdoshme. Prandaj, prandaj nuk ka interes, nuk ka dobi, nuk ekziston uh, raport i caktuar në këtë dunja, i cili, i cili mund të jetë më primar se shpallja. Kur zemra kështu e trajton shpalljen, kur e trajton me atë reagimin edukativ, moral, që Allah Xhelle ua ala e përmend në surën Bekara, se si reagojnë robtë e tij të mirë, e atëherë është në rregull. Amene rasulu bima unzile ilejhi min rabbi, wal mu'minun. Ka besuar i dërguari, në atë që i është zbrit, shpalljen, ka besu e ka pranu, wal mu'minun, edhe besimtarët njëjtë është e kanë ndjek rrugën e pejgamberit tyne, tek shpallja. O Zot, dëgjuam, e dëgjuam besimin, e dëgjuam moralin, e dëgjuam edukatën, semi'na, ne i dëgjuam këto mësime, pejgamberi yt i kumtoi tamam si duhet, reagimi jonë, ata'na, u nënshtruam, mirëpo ndodh që në këtë nënshtrim, në proces të nënshtrimit bëjmë gabime ne, jemi njerëz, bëjmë lëshime të caktuara, gufraneke, na fal o Zot jonë, se te ti kemi m'u kthy e me dhon përgjegjësi për këtë shpallje. A e njeh zemra kështu këtë proces, këtë këtë shpallje a e njeh kështu? Nëse e njeh, është e gatshme. Për atë sa e njeh, është e gatshme. Ta pranon të vërtetën. Prandaj, pregaditeni zemrën për ta marrë të vërtetën, duke e, e duke e, e, e, e rregullu pozicionin e shpalljes në zemër, që kur është kjo, kjo shpallje në pozicionin e merituar në zemër, zemra është e gatshme të merr çkado qoftë që vjen nga shpallja. E katërta. Zemra, kjo është nga pikat më kryesore. Zemra që ta pranon të vërtetën. Ta merr shpalljen. Xhibrili ia solli pejgamberit ku në zemër. Në zemër, zemra është me rëndësi. Pregaditja e saj është me rëndësi që të mirret e vërteta. Si duhet. E për ne e vërteta është e shenjtë, është është qëllimi final. me gjetë të vërtetën që të shpëtojmë nga devijimet, nga lajthimet, nga lajthitë dua të them, nga nga bredhjet e e e e hutitë e lloj-llojshme që kjo botë të shumta i ka. Udhëzimi e vërteta. Për ta arrit do zemra të gatshme ngase aty rrin e vërteta, në zemër, jo në gjuhë. E për ta bërë të vërtetën banor banor të përhershëm të zemrave tona, duhet që të përgatitet, të ketë infrastrukturë për ta pranu këtë të vërtetë. Kjo infrastrukturë nuk është materiale, është kuptimore. Kuptime, është është është është një infrastrukturë e njohurive, njohuri të caktuara që duhet zemra me i pas parasysh. E nga ato që ceka është, që dua ta cek edhe në vazhdim, është njeriu e din se janë dy botëra, dunjaja dhe ahireti. Për zemrën, cila është epiqendra, me cilën jeton vazhdimisht, ku i ka sytë, Në qoftë se dunjaja është epiqendra e tij, është është vendi i preokupimeve të tij, angazhimeve të tij, dunjaja është përcaktues i prioriteteve, i raporteve, atëherë kjo do të jetë pengesë serioze për të vërtetën. Ndërsa Kurani nuk e thotë shtu. Unë do të citoj disa ajete për të kuptu se Kurani si e vendos në mënyrë të pa rezervë pa asnjë mdyshje, pa asnjë mjegull, qartas, shumë qartas, e vendos ahiretin në epiqendrën e vëmendjes tonë, në epiqendrën e kërkesave tona, në epiqendrën e qëllimeve tona, në epiqendrën e kërkesave tona, në epiqendrën e preokupimeve tona, angazhimeve tona, ambicieve tona, e kështu me radhë, ahireti. Dunjaja është mjet për ahiret. Prandaj kur them është mjet, domethon i domosdoshëm. Dhe kjo është mesatare mes asaj që njerëzit e kanë konsideru dunjan epiqendër, edhe ata që e kanë braktisur totalisht. Jo. Ajo është mjet për të arritur deri këtu. Si me një fjalë me thon, ë me disa rezerva i kam, po sa për ta përafrua, thonë abdesi për namazin. Namazi është më i rëndësishmi, normal. Mirëpo, për ta falë namazin duhet me pas abdes. Për ta fitu ahiretin, është e domosdoshme ta menaxhojmë dhe kuptojmë si duhet dunjan. Ngase në dunja jemi, Ne përmes kësaj dunjaje shkojmë në ahiret. E tash ne duhet ta menaxhojmë udhëtimin tonë brenda dunjas që kur të dalim nga dunjaja, të dalim nga porta e duhur e cila na shpie drejt xhenetit. Mirpo dunjaja mbetet mjet. Qëllimi mbetet ahireti. E kemi bërë që t'ju sprovojmë të jemi me vepër mirë. Veprat e mira ku gjykohen? Në ahiret. Ku shpërblehesh për punë të mira? Në ahiret. Andaj e kena bërë këto bukuri, këto stoli, këto mirësi, n'dunja që i keni që përmes tyre ta fitoni ahiretin. E ju jo përmes tyre ta humbni ahiretin. Ta harroni ahiretin. Andaj ahireti është epiqendra. Aja është, aja është shtëpia jon, aja është vendbanimi jon. Duhet që të ketë prezencë të Ahiretit në jetën tonë në baza të përditshmërisë. Jo mbi jo jo jo për shembull të jetë Ahireti prezent tek ne kur ka këshilla, kur ka ders, kur vjen Ramazani, kur vjen deka, kur vjen sprova. Jo, jo, jo. duhet të jetë në baza të përditshme. Sikurse konsumojmë begatitë e dunjas në bazë të përditshme, Allahu po thotë, sikurse e sheh diellin ditë për ditë, sikurse e thith oksigjenin ditë për ditë nga begatitë, sikurse i kënaq syt me bukuritë e dunjas nga malet, nga lumenjtë, nga gjithçka në këtë dunja që ka në është stoli dhe bukuri. Fëmijët e tu, gruaja jote, burri yt, e prindët e tu. Janë stoli e kësaj dunjaje. Sikurse i kënaq sytë dhe zemrën me to. E po, në baza të përditshme, duhet që gjithashtu të jetë prezent ahireti. Çdo bukuri e dunjas, duhet të asociojë në ahiret. Çdo mirësi e dunjas, duhet të jetë sebep për ahiret. Kështu të pashkëputur, pashkëputur, gjithçka të jetë e koordinuar dhe e menaxhuar në shërbim të ahiretit. A është zemra e gatshme për këtë proces? Nëse po, është e gatshme për të vërtetën. Ngase ahireti, ahireti detyrimisht të shpie tek e vërteta. Dunjaja të shmangë prej saj. Se dunjaja ka larmani, dunja ka mashtrime. Çka thotë Allahu xhele ue ala? Shikoni çka Allahu thotë në ajetin tjetër. Suren Araf. Të jetoni të qetë, ua dham edhe gjitha mundësitë e të jetuarit mirë. Mirëpo ku problemi? Kalilen ma teshkurun, ju pak jeni mirënjohës. Domethënë gjitha këto ju, jua kemi dhenë, gjitha këto jua kemi dhenë që t'jeni mirënjohës. Falënderues ndaj Allahut xhele ve ala, e falënderimi ndaj Allahut xhele ve ala është adhurimi i cili realisht ka të bëjë me ahiretin. Prandaj toka stabile duhet me ta kujtu ahiretin. Deti i qetë ta kujton ahiretin. Qielli mbi mbi kokën tënde dhe dielli që nuk bie asnjë copë e tij dhe hana nata e dita duhet me ta kujtu ahiretin. Kështu Allahu po thotë. juve, atyre ua mundësuam, atë që nuk ua mundësuam juve. Në popujt e mëhershëm, kanë pas më tepër fuqi, në shumë pushtet më tepër, se atë që keni ju, në momentin kur ka zbrit arabëve ky ajet, po në atë kohë dhe në këtë kohë, pushtet që ka pas faraoni sot s'e ka kërkush, Po se kjo është temë tjetër. Allahu ju dham pushtet, ju dham pasuri, ju dham të gjitha. Dhe u dham dëgjim të pamur, dhe u dham zemra, u dham mendje. U dham mendjen. Çka Allahu thotë, ua dham dëgjimin, ua dham të pamurit, ua dham mendjen, zemrën. Zemra, zemra me rëndësi. Mirëpo Allahu thotë, fema agna anhum semuhum, wala absaruhum, wala efidetuhum min shej. Mirëpo, nuk u kanë bërë punë atyre, as dëgjimi i tyre, as të pamurit, e as mendja, e as zemra. Si nuk kanë bërë punë? Ata kanë ndërtuar, kanë bërë zhvillime, civilizime. Si s'ka bo punë? Ngase gjitha këto kanë qenë në shfrytëzim të aspektit material, e me to e kanë humbë ahiretin. Prandaj edhe Allahu thotë, kanë me marrë dënimin e merituar për atë që talleshin. Kur pejgamberët ju thonin, keni me u ringjallë, keni me dhënë llogari para Allahut, realisht kur pejgamberët ua kujtojnë ahiretin këta talleshin, Dhe për këtë arsye, tallja e tyre ndaj ahiretit dhe për ahiretin ua ka zhvlerësuar gjitha arritjet në këtë dunja që kanë pas. Kështu Allahu po. Allahu flet, ka shumë ajete. Nganjëherë të folit për ahiretin të nderuar vëllezër dhe motra, tek disa njerëz është shndërru në kompleks. Sikurse t'jetë kjo një, të themi, fjalim që më tepër ka të bëjë me xhami, me haxhilerë, me të devotshëm, po nuk ka të bëjë kjo me elitarët. Për shembull, nëse i mbledhim në një sallë, disa doktora shkence, elitarë, njerëz për shembull me pozita të caktuara, dhe ju flasim për ahiretin. Normal me gjuhën që ata e kuptojnë. Niveli i gjuhës nuk nuk po e diskutoj. Po flas për përmbajtje, për tematikë. Shumica muslimanve ka me thonë, që da për ahiret tyne po i flet. Këtu do do nuk konsiderohet pjekuri intelektuale të folit për ahiret. Kjo do me thonë, kupton e ka drejt. Fatkeqësisht, fatkeqësisht për zemrat tona, Të folit për ahiret nuk është pjekuri intelektuale. Nuk është nivel akademik. Po ne kena problem me të vërtetën. Ngase ahireti nuk ka rrit në këtë nivel që trajtohet. Shikoni Allahu çka thotë. Wadhkur ibadena Ibrahima, wa Ishaqa, wa Jakuba, ulil ejdi wal ebsar. Ti kujto robët tanë, të devotshmit tanë, të përzgjedhurit tanë, ti kujtoj ata, lutem përcillne këtë ajet me vëmendje. Allahu thotë kujtoji, përmendi këta njerëz, kanë Ibrahimin, alejhi selam Ishakun, Jakubin, njerëzit ma të mirë. Ibrahimi është baba i pejgamberëve. Ishaku pastaj prej tij kanë rrjedh benu Israilit, e intelektualë të mençur, ebsar basira, do njerëz largpamës, njerëz vizionar, njerëz të mençur, kush po i cilëson kështu? Allahu xhelle ue ala. Nëse Allahu xhelle ue ala ua ka dhënë, po them kushtimisht, diplomën e të qenurit mendjeprehtë, e, e, e vizionarë, e akademikë, kush mund t'ua konteston këtë diplomë? Kush mund me e rrënu këtë certifikim hyjnor që Allahu jau dha këtyne? Askush, absolutisht. Ngase certifikimi ma i lartë i mundshëm që mund dikush me arrit, Allahu ua dha këtyne. Mirë, tash Allahu po do me tregu, pse kështu, me çka këta e arritën? Shikoni, so, kjo është e mrekullushme. Allahu po thotë këta janë, këta janë intelektualë, Këta janë gjenitë e dunjas, këta janë. Këta janë mësuesit e njerëzimit, këta janë. Mbi çfarë baze? Çka patën këta që u bënë kështu? Çka patën? Allahu thotë, inna ekhlasnahum, bi khalisatin dhikred dar. Ekhlasnahum, Allahu thotë, ne u dhamë atyre diçka shumë të veçantë, u dhamë atyre diçka shumë specifike, që Me të u ngritën dhe dëshmuan pjekuri intelektuale dhe dëshmuan arsyeshmëri dhe logjikë të shëndoshë. Çka ju ke dhënë, o Zot? Çka është kjo specifike? Diçka e veçantë që ju ke dhënë? Dhikre dar, nuk ndahej ahireti nga mendja tyne. Dhikre dar, përkujtimin e vazhdueshëm të vendbanimit ku kanë m'u kthy, të përjetësisë. Ue innehum indena le minel mustafejnel ahjar, dhe ata padyshim tek ne janë nga të përzgjedhurit e mirë. Çka është ahireti? Këtu është vëmendja. Prandaj nuk duhet që të përcaktojmë veprimet tona mbi bazën e çfarë do presioni në këtë dunja, para se ta aktivizojmë presionin e ahiretit. Çka i themi Allahut të madhëruar? Si kjo është pika vijuese. Ahireti, çka, me këtë veprim, çka fitojmë në ahiret e çka humbim? Prandaj, sikurse kanë thënë shumë nga dijetarët, mençuria e besimtarit Mençuria e besimtarit, urtësia e tij del në pah atëherë kur ai din çfarë të merrë për udhëtimin e tij dhe din çfarë braktis. Ai merr vetëm atë që i bën dobi për shtëpinë e fundit dhe braktis atë që i bën dëm atje. Këta janë të mençurit. Këta janë njerëz të mirë. Ngase e din ku kanë me shku. I mençur është ai i cili nuk, nuk i jep përparësi të përkohshmes, ndaj të përjetshmes. Nuk është i mençëm ai që pranon 5 minuta, 5 minuta, pranon uh, t'i gëzon disa uh, të mira materiale, edhe pse pastaj pas atyre 5 minutave, pason gazepi i, i, i, i muajve, i viteve, i dekadave. Cili njeri i mençëm bën këtë punë? Pjekuria jonë intelektuale nuk tregohet vetëm me nivele akademike, por tregohet me lidhjen me ahiretin, me inkuadrimin e ahiretit në baza ditore tek ne. Kjo është më rëndësishme. E në Kur'an këtë e bën në shumë forma, disa ajete unë i ceka. Prandaj, ahireti është në epiqendrën e preokupimeve, angazhimeve tona. Presioni jonë, kushtimisht pozitiv, që na shtyn drejt veprimeve të caktuara, qëndrime të caktuara, është ahireti. Sytë atje i kemi. Nëse kjo zemër, kështu shikon, nëse zemra shikon ka ahireti, nëse ka prezencë të vazhdushme të pandarë të ahiretit në zemrën e njeriut, është i gatshëm me marrë Mirëpo kur ndahet ahireti nga zemra, le të refuzojmë të vërtetën. Le të luftojmë pastaj fatkeqësisht kundër të vërtetës, ngase s'ka prezencë të ahiretit. Wallahi ky është ilaçi, ky është shërimi për neve. Për të larguar gjitha barierat, problemet, refuzimet, inatet të bëhemi Të bëhemi sikurse ka thënë Aliu radijallahu anhu. Bëhuni bij të ahiretit, jo bij të dunjas. Bëhuni shfrytëzues të dunjas, ndërsa jeni bijtë e ahiretit. Ngase atje keni me u kthy. Prej atje keni dal, dhe atje keni me u kthy. Dhe e fundit të nderuar vëllezër dhe motra, në përfundim të këtij ligjërate, ajo që e bën zemrën të pregaditur për ta marrë të vërtetën, për të përfituar nga shpallja, jo për ta refuzuar për gjithçka të vogël. Madje as të madhe çkado qoftë, nuk refuzohet e vërteta. Po për ta pranuar lirshëm, këndshëm, kënaqshëm, duhet zemra të jetë e gatshme. Unë përmenda katër faktorë që e pre, edhe kuptime të rëndësishme të mëdha që e pregaditin zemrën për këtë të vërtetë dhe e pesta, është e ngjajshme me, me, me të kaluarën, po është pak ma e veçantë, prandaj edhe e kam nda, është edhe parimi i llogaridhënies. Kurani fokusohet shumë në këtë aspekt. Femen ja amel mithkale dherretin hajren jereh. Kush bën mirë sa një grimcë, ka me e pa. Ve men ja amel mithkale dherretin sherren jereh. Edhe kush bën keq sa një grimcë, ka me e pa. Kur zemra është e pregaditun dhe është e edukuar në frymën e këtij parimi të llogaridhënies, ndryshe sillet. Ndryshe sillet. Nëse, nëse e din se për një grimcë ki me dhënë llogari, atëherë i mat punët mirë, atëherë i mat qëndrimet mirë. Allahu tha, ve le tus'elunne jeumeidhin anin neim, atë ditë, ditën e gjykimit keni mu pytë, për Allah gjithsesi pashmangshëm keni mu pytë për çfarë, keni mu pytë për begatitë e shfrytëzuara. Andaj matemi mirë, çka po marrim, çka s'po marrim, si po e marrim, pse po e marrim, gjitha këto. Hin në market, mushe, mushe karrocën sa të dush ti. Mushe, mushe sa të dush ti. Mbi bazën e epshit, krejt i mush. Epshi krejt do me i marrë. Mirëpo, çfarë të bën që mos me e, e mushë karrocën plot, çfarë të bën? Vetëdija se të pret atje llogaria me e pagu, e kur e që s'ki mundësi me e pagu, nuk i merr senet, apo. Dunja është kështu, merre çka të dush, veç dije se karrocën e jetës që e ke mbush me begati, ki me dhonë llogari për to. Nëse e ke kuletën e mushur me dhonë, s'prish punë, mushe me sa të munësh. E si me e mush këtë kuletë? Me atë që të ka merët. Atë që në fillim. Mbushja e karrocës së dunjas, a i shërben rolit apo nuk i shërben rolit? Kaq, nëse, nëse, i shër, nëse i ke miliardat, miliarda, jo milione, miliarda, dhe posedimi i miliardave nuk e pengon kryerjen e rolit, përkundrazi e fuqizon rolin që e ke, Mos u ndal fare. Hiç mos u ndal. Jo veç miliarda, po triliona të bën jetën. Nga se ki me dhënë llogari. Por ka mundësi njeriu, sikurse e kam përmendë shumë raste tjera, ka mundësi dikush i ka, veç ato, 2 euro, edhe i bom pengesë për me lujtë rolin, apo ka me dhënë llogari për to. S'është me rëndësi sasia, është me rëndësi, arsyeshmëria, arsyetoje, pse, nuk është problem pastaj. Mirëpo, çka është ajo që na na na na bën presion kushtimisht që që t'i arsyetojmë ë gjërat që i posedojmë? Llogaridhënia para Allahut të Madh. Ki me dhon llogari, pastaj ti mate. Abdurrahman ibn Aufi, pinte ujë të ftoft në shkretinë dhe thonte subhanallah edhe për kët ujë të ftoft në kët vapë që na e mundësoi Allahu kena me dhon llogari ki me dhon llogari nuk është kjo tash me të friksu në kuptim me bu panik jo ki me dhon llogari është me të vetëdisu ku është falënderimi A e ke falënderu Allahun xhel-le për këtë gotuj? A e ke dëshmu se kjo gotë uji të ka forcu dhe forcimi t' ka qenë në favor të rolit? Në rregull është, pa problem. Dituria që e ke marrë, pasuria që e ke fitu, autoriteti, pozita që e ke, gjitha këto, nuk prish punë, Mirëpo, a je i vetëdijshëm se për to ki me dhënë llogari. Llogaridhënia duhet me t'vetëdijsu për shfrytëzim të mirëfilltë të tërë asaj që e ke, në frymën e asaj që e cek e merrtë, Allahu të jetë i kënaqur. Kjo është me gjithë, thotë. E kjo zemër me këto pregaditje, e, e, e përqafon, dëvërdit, e kërkon, e pagun me krejt çka ka, ngase kupton se është baza kryesore e jetës. Baza kryesore e jetës. Të nderuar, ë njeriu i cili është nën ujë dhe fillon t'i ngushtohen kanalet e frymëmarrjes, çfarë mund të jap? Çka kish me dalë veç me marr pak frymë prert, të gjitha. Për të një frym, një sasi e caktuar e oksigjenit që të futet në mushkën e tij është përtej kësaj dunjaje. Ngase ka kuptuar se atje në thellësitë e ujit nuk vlen asgjë përveçse një oksigjeni vëllai. Prandaj ai që e ka kuptuar të vërtetën kështu e kupton se e vërteta është oksigjeni, është uji, është ushqimi. Pa të cilën nuk ka jetë, nuk ka kënaqësi, nuk ka lumturi. Prandaj është me rëndësi e vërteta. Le të shikon çdokush për juve çfarë ka pregaditë për nesër. Kemi daljen para Allahut të madhëruar. Kemi dhënë përgjegjësi. Andaj keni frikë Allahun, ngase Allahu është hollësisht i informuar, din detalisht të tëra që e keni vepruar. Nuk ke mundësi të fshehesh, të ikësh. Me këtë bagazh të jetës, do të dalësh para Allahut të madhëruar. Prandaj, të pregaditemi. E pregaditja më e mirë është pregaditja e zemrës për ta pranuar të vërtetën. Kur kjo zemër e pranon të vërtetën, gjymtyrët nuk rebelojnë, nuk e kontestojnë, ngase realisht udhëheqësi tashmë ka marr pozitën e duhur, ka marr rolin e duhur dhe nuk u mbetet gjymtyrëve pos t'i binden këtij udhëheqësi që të vazhdojnë udhëtimin drejt Allahut të madhëruar dhe dalin faqebardhë nesër me dhon llogari para Allahut tebareke ue teala. Kjo është ajo çka na jep ajeti kul men kane aduwan li xhibril, thuaj kush është armik i xhibrilit, ai e ka zbrit në zemrën tënde me lejen e Allahut të madhëruar. Prandaj Allahu e ka zbrit të vërtetën që të jetë e rrënjosur në zemrat tona. Këto dy koncepte kur i kemi të qarta, realisht ne jemi njerëz më të lumtur në këtë dunja. E përcjell kështu, duam këto mësime. Allahu na udhëzoftë në rrugën e drejtë. Allahu na përmirësoftë gjendjen tonë. Allahu na bëftë nga ata që e kuptojnë të vërtetën, e pranojnë të vërtetën, e ndjekin të vërtetën. Madje, nuk ka për ta më të shtrejtë, më të dobishme, më të rëndësishme, sesa e vërteta që vijen nga shpallja e Allahut xhel-le ue ala dhe nga udhëzimit hyjnore.